Ba entzule gure gaurko kultura tala abiatuko dugorain eta gaur egitasmo baten inguruan interesatuko gara. E, gaur Dantzaz plataformak plantan jarri duen atalak 2.0 izeneko egitasmoaren inguruko setasunak bildu nahiko genituzke eta hartara Dantzaz plataformako zuzendari den Fernando Sainz deugartelen erranak gurera ekarriko ditu. Bera ukerran digunaz, atalak 2.0 egitasmo honekin. Lortu nahi duguna da, hemengo Euskal Herriko koreografoei aukera ematea konpainia egonkor batekin eh, lan egiteko. Ba Fernando Saenz deugarte Dantzaz Plataformako zuzendariaren erranak gurera ekarriz, gaur beste beste atalak 2.0 egitasmoaz mintzatuko gara. Ba ongetorri guztiak. Ba gaurko kultur atalabia dezagun eta gaur erran bezala dantzaz plataformak plantan jarri duen atalak 2.0 egitasmoaren inguruan interesatuko gara. Esango dugu, lehenik eta behin, dantzaz konpainiak edo plataformak 2008an abian jarri zuela dagoeneko atalak izeneko proiektua. Eta proiektu honekin, laurategi eta topagune bat sortu nahi izan dute dantza garaikidean diarduten euskal koreografoen eta dantzarien artean. Nola Nolabait, euskal koreografoen sorkuntzan auspo berri bat emateko sedearekin. Baurain, urrats bataratago emanez, atalak 2.0 egitasmoa sortu berri dute eta Fernando Sainz deugarte dantzaz plataformako edo konpainiako zuzendariak errandigunaz. Atalak 2.0 berria da, horre, horre 2.0 hori, baina baita ere eh, zaharra, nola baita ere gure asmoa eta egitasmo honekin eh, lortu nahi duguna da hemengo Euskal Herriko koreografoei aukera ematea konpainia egonkor batekin eh, lan egiteko. Hau da, guk eh, momentu honetan baitugu amabi dantzariak eta amabi dantzari horiek orkestra balira bezala, badira tresna bat, nolabait ere sortzeko, eta momentu honetan oso urriak dira, konpainia egonkorrak edo, edo estableak, eta horresagatikan gure ustez oso beharrezkoa zen e, hemengo koreografoi alako aukera ematea. Zen normalian beti bastante mugatuta daude, baliabideak beti oso urriak dira <laughs> eta oso oso eskasak, Eta, bueno, ba, behintzat, eh, alako egonaldien eh, ba, proposamenarekin gatoz, eta gainera bakide kide ezberdinak, haunitzak eta handiak e, lagundurik. Ala egitasmo honen garatzeko ere, erakunde laguntzaile sare bat eh, sortu da. Donostia Kultura, Malanden Ballet Biarritz Zentro Koreografiko Nazionala, Tabakalera, Dantzagunea eta Azkuna Zentroa aukitzen dira oraingoz, eh, baina badirudi sarea ere zabaldu daitekela. Bai, eta gainera iregita dago oaindekan beste sokotikan edo etortzeko gehiago, eh? baina momentu honetan eta e, eh, gureken eh, arituko direnak izanen dira alde batetikan donostia kultura eta tabakalera, hementxe donostialdean aldean, gehi dantzagunea, ba, gipuzkoako foru aldundiko dantzarako zerbitzua, bertan ego jarra garela eta bertan gauzoatuko dira e, laborategi horiek. E, gero bestaldian iparralden ba Malandan Balebiarritz e, gurekin arituko da eta gainera balako ba, aurkezpen bat eginen dugu eta gainera Bilbon Azkuna zentroa gurekin arituko da. Aurkezpenak modu ezberdinetan gauzatuko dire, badibidez, ba, ba, dantzagunean eginen dugu oso aurkezpen harina, hementze tabakaleran bai gauzatuko dira aurkezpenak, baina batez beha apirilan eta benduan, eta ez otzailan, otzailan eh, Victoria Eugenian egiten dugulako, bueno, hainbat gauzak, azkuna zentroan adibidez udaran eginen dugu beste aurkezpen modako bat, motako bat, e, zea, orduan, bueno, pixkanaka-pixkanaka eginen dugu kideekin, eta malgutasunarekin, e, laborategian edo edo laborategiek ematen duten e, eh, zea sormen horiek. Alabadasare sare honi esker ere, dantzaz eh, plataforma edo konpainiaren iniziatibaz urtean hiru denboralditan sei koreografok aste bateko egonaldi bat egin al izango du dantzaz konpainiako dantzariekin. Hala kontatu digu Fernando Sainz Deugartek. Bai, e, urtean zehar hiru denboraldi ezberdinetan, nolabait ere gutxi gorabera otzailan, apirilan, eta ia, ba, ur, bai, e, azaroan, abenduan, hortikan, etorriko dira, bi koreografo ezberdinak, demoraldi bakoitzean, hau da, urte osoan zehar, zei koreografo etorriko dira, eta egonaldiak e, bakarrikan izanen du, e, aste bateko e, iraupena, hau da, koreografo batek, koreografo bakoitzak izanen du, aste bat, gure konpainiarekin aritzeko ez diogu eskatzen eta ez da koreografoak bere buruari e, sormen hau da ekoizpen bat egitea, baizik eta laborategi gisa lan eginen dugu. Beraz, e, aste horretan edo sortzen dena ez da konsideratzen, ba, gero zerbait edo biran ateratzeko zerbait, baizik eta, bueno, batez ere, eh, bueno, topaketa bat, e, nola ere hori laborategi bat. Eta nahi duguna da gure kideekin batera, laborategi horiek ematen dutena, ba, publikoari eskaintzea, ba, Euskal Herriko sorkuntza, nola bai sorkuntzaren argazki bat izateko pixkanaka pixkanaka. Ba, urtean zehar zei eh, konbidatzen baldin baditugu, ba, bueno, urteekin seguro lortzen dugula ba, nola baitere argazki hori edo izatea batalak 2.0 egitasmoaren astapenetan dira oraingoz behinipein eta lehen egonaldiak burutu izan dira izan ere, otsaialdean miarritzeko Fabio López eta Iruñako Marta Coronado koreografoak hautatuak izan baitira. Bai, alde batetikan, biarritzikan eta datorren Fabio López, bai, bera berez Portugaldarra da, baina biarritzen bizi da, eta e, Iruñeko Marta Coronado, bera eh, Rosas kompainian aritzen dela, eta parts hor e, Bruselan, eta gurekin aritu da baita ere e, aste batez. Besteak eta hemendikan aurrera ba bai Iker Gomez, e, alde batetikan e, Mikel Aristegi, e, zea eta gero bai Eneko Gil eta Eneko Alkaraz. Aurtengo e, nolabait ere koreografoak izanen dira, baina bai 2018rako ja izenak ja baitugu, pizkanaka pizkanaka ari da mugitzen gure atalak 2.0. Ba, Fernando Sainz deugarteren adierazpen hauekin geratzen gara eta azkenik eh, erranen dugu e, publikoaren aurrean ere erakustaldiak egingo dituztela eta aste artean miarritzen egin bazuten erakustaldia gaur berean Donostiako Victoria Eugenian zokian izango dira klub aretoan inzuzen ere gaueko behatzietan. Laborategi honek eman duenaren emaitza ikusi izango baituzue bertan Fabio López eta Marta Coronadoren lana kain zuzen amabi eurotan dituzue sartzeak eta setasun geixago nahi bat dituzue e, dantzaz konpainaren webgunera ere jo dezakezue www.dantzaz.net webgunera hain zuzen. Cultur Alea. Ba, bestelako proposamen batekin eh, segituko dugu orain eta irun aldera begira jarriko garain zuzen. Irungo Martin Dozenia gaztelekutik abian jarritako gazte artean expo egitasmoa interesatuko baikara ondoko minutuetan. Izan ere, irungo herriko etxeak eskualdeko artista gaztei euren edo beraien obrak eskaintzeko gune bat, eskaintzeko sedea zuen proiektuak astapen batean, baina dimentsio handiago bat hartu du azken hilabetetan. Hilabetero, era erakusketa eta artistaren atelierra eskaintzera iragantziren lehenik eta azken aldian eskualdekoak ez ezik Euskal Herri osoko artistentzako erreferente bilakatu da egitasmo berezia. Koldo nausia. Bai, maia, azken iruilekoan emakumea artisten txokoa sortu dute irunen eta irugarren eta azken ekimena kalera ere eraman dute asteuntan. Udane, juaristi, hogeita maika urteko azko txarraren eskutik. Leioako arte derretako ikasketak egin ondotik, Pariseko arte derretako zentro nazionalean ibilea da, eta urtetan Donostiako Arteztu, Non Gallery eta Tirikitraun galerietan aurkeztu bitu bere lanak. Gaztazati bat dokumentalean ere aritu zen diseinu lanetan. Orain honetan aldiz kalera atera da. Urbanue Irue izenpean aurkeztuko du ostiralean bere azken obra Irungo Martin Dozenea Gaztelekoan. Kontua da ez dela oraino marraztua. Aste hontan egunero Irungo karrika ezberdin batean ari baita lan hori egiten, herritarrekin hartu emana bultzatu nahi duelako udane joarizti. Bai, izango je irungo elementuk sartuko jut, baina ez izango irun ikusiko ala. Da hor barru neongo ye, beharekin ba, New Yorkeko kalik, e, Pariseku, eta beste Italikuk, o, azalduko ye beste erabateko. Orduan izango ba, bilatzi jendik, e, ba, irungo elementuk nun dauden, ez? E, teknika miztu da, alde batetik ikuste argazkixe, alde da kolorie eta besteletik e, eh, volumenak sartze jut asko. Okay. Nizengoa taier moroku ba, hemen kaline ongo naizela egun hauetan eta bueno, azkenin hori taierroa bezala da ez, jandik ikusi alizeteko. Azkenin jendik ikusi alizetik prozesu bea niretzat interesantio da emaitze baino askotan. Udan Udanerekin topo egiten baduzute irungo karriketan ongi, bestela ostiralean atxaldeko zazpiretan estrenatuko dute egunotako lanaren emaitza, erran bezala irungo Martin Dozenea, Gaztelekuan, martxoaren erdi alderaldiz, mural bat egiteko proposamena luzatu dio, irungo herriko etxeak, argatik, gazteria departamenduak, deialdia luzatu die irundarrei, murala egiteko, pareta baten beharra dutelako. Garikoitz murua gazte artean expo ekimenaren arduraduna da. Saiatuko gea pareta bat lortzen eta baita ere landuko du erakusketa bukatu ondoren mural handi bat. Horan aberbide bat irekitzen dugu hirian, ba mural, bueno, ertainak edo handiak e, ba pixkat edertzeko eta hobetzeko ingurua. Eta bueno, ba e, eskatu nahi da nagoen honetan da norbait interesa balin badauka bere etxean edo bere eraikina mural bat egitea, ba bere pareta eskaini ezala, eta bueno, jarriko gea lan egiten hortan. Ikusi dezue egin zala Elizatxo kalean e, eh, goran murala handi bat, izan da lehena biziko froga, jendea dirudinez gustora jaso du olako ekintza, orduan, bueno, aukera izan ezkeo, ba, jendia lasai ditu ezala eta aberrerik itzen egun ba, bueno, mural edo, edo bide hori ez aipatu bezala emakume artisten zikloa bukatzera doa horrela, mural horrekin, baina dagoeneko urrengo iruiekorako helburuak erronka berriak begiz jota bituzte. Aurtengo programazioaren barruan, martxotik ekainera bitartean, proiektua are gehiago zabaldu eta iparraldera ere joko baitute. Ondoren beste programazioaren barrun hiru mutiletorriko dira, zentratuko gea diseinuan, ilustrazioan eta komikian, eta e, eh, hoiek bukatu ondoren egingo dugu ja udara aurreko azkeneko erakusketa. Horran, programa ere bai ahonditzen ari gea, eta haiek ere bai ingo itxue ba, erakusketa, gehi interbentzio, gehi tailerrak, eta ingo honetan saietzen ari gea iparraldean ere bai erakusketa hoiek eramatea. Orduan, hola lotura bat egiten dugu. Hoietako artista bat eh, iparraldekoa da eta gonbidatuta dago hone etortzea. Horran, haber lotura hoiek egiten ditugun bi, bi mugen artean. Iparraldeko artistekin harreman hori, zer da, iparraldeko artista honatek hartzea bakarrik edo eh, hemengo lan hoiek ere Hori da. han erakustzi alizat. zuen bertako gazte bat naizuela erakusketa jarri hemen. Ordan programa esagutu zula eta bueno, interesatuta zehola. Irutu zitzaigun oso erakargarri alde hortatik, ordan pentsatu genuen, bueno, ba, bera gonbidatu, baina aldi beren hemen lotu beste hiru artiste, beste bi artistekin egin eh, erakusketa kolektibo bat, baino hiru hilabetetan zatituta eta ondoren erakusketa hoietatik hartuko dia lan batzuk eta iparraldea jongo dian angletea konkretuki. Mhm. Horran izten ari gea hori, baina bertan egingo da, ba, pentsatzen dugu bai inguru bat, taller bat, eta baita ere, ba, pixkat emengo programaren antzeko formato bat e, eh, replikatu ez da adibide ona da nola zabaltzen ari dan programa, nola beste batzuk esagutzen ari dian, baina baitaren nahi dugu e, ikusi ezaten aragoa zela eta beraiek etorri daite zela, ezta? ze Ara beraz, eh, iparraldeko artista Mikael Patino Brana, ilustratzaile baiondarra izanen da, urruñan bizi bena, eta arekin batera Jon Juarez eta Joseba Larratxerekin batera erakusketa kolektiboa antolatuko dute irunen iparraldean aldiz, oraindik ere itxaron beharko dugu luzez. Ongi etorriak garajera jaun andriok Ikuskizuna astera doa Gero aira gartzen aida Arroz esnekon jarretan Charlie, Charlie, Charlie Brown Esnupiri ez dio barkatu milurekin ospa ina Makakorro goxo batez lehertu dituz Zazpireun mila botila merengia dantzatzen dun bitartian. Xomorro eta barazki fobila sendatzen ditu laiz Zangoan itz miragarri dun matxin, matxin, matxin saltok Pandero da kriski dinez hipnotizatzen zaio sobran ditun eskuekin txateatzen du amanita muskariekin masajia emateizu bitartian arte salto Bikotea izientzia munduan eman dio ospea Gain ditu gravitazioa Elkarra ireratu Saltoterapia Saltoterapia Salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto

geratzen diren ardia Baus izan da entzule gaurkoak eman duen guztia, eta neraldetik, ba, besterik ez, bihar arte zanen gehiago.